dauri pova consumo de alternativai lactoi. Vegananoi jam de longe consumas gin. Lacton el sojo, riso, au el migdaloi. Intertempe, la demando pritivi plantai alternativai lactoi forte crescas. Oni ja ancau credas, che tivi lactezai emulsioi estas ecologie pli povai, cae tion subtenas celcae studagioi. Ciu en caffo, teo, au en avenaggio, plantae lactoi farigias pli cae pli popularai. Lau prognosoi de usonai mercat esplorai institutoi, la vendo ciferoi de plantae lacto productoi daure forte crescos gis la iaro du mil dudec quar, cae atingos tiam dudec unu miliardoin da dolaroi monscale. Causo por la demando estas unu flanque san argumentoi, do veganismo, au resisto contra o lactoso, ali flanque la crescanta conscio pri la medio. Lactezae trincajoi, sur planta baso, el ecologia vido prescau ciam montrigas pli bonai, ol bovina lacto. Ili causas mal pli da varm domai gasoi, ol la besta producto. Ce plantai lactotrin casoi, gravai factoroi, estas la maniero de cultivado, la permachina prilaborado, cae la transportai voioi. Ce la bovina lacto, por la pieda stampaggio pri carbon dioxido, decidas exemple la spezzo de furaggio, la consumo de energio en la stalo, cae la gassoi, in la bovinoi, mem productas. Por lactotrincagioi el biologie cultivita soio, sciencistoi pri socia ecologio de la Agricultura Universitato de Vieno calculis exemple carbon dioxidan equivalenton de duona kilogramo por unu kilogramo da lacto. Dum por unu kilogramo da enlanda bovina lacto, tio estas unu cae duona kilogramoi da carbon dioxido. Tio signifas che tiu planta alternativo havas piet stampajon de tridec procentoi de la lacto, diras sciencisto. Ce la bovina lacto, la bovinoi mem prisorgas la plei grandan parton de la enaerigo de la varndoma gasso. La furaggio fermentigas en la stomaco, cae la bovinoi eligas mixajon de ritgasso, metano, cae carbon dioxido. La furaggio same contribuas alla pieda stampaggio pri carbon dioxido. Ciu bovinoi estas nutratai per fresha au secigita herbo, au ciu prescau exclusive per forticiga furaggio el tritico, maizo, cae soio, tio estas decida factoro. Do de cie devenas tritico, maizo, cae soio, cae ecioma intensetso la plantoi estis tie cultivatai. Pluai factoroi, estas ĉu temas pri biologia cultivado aŭ ne. Kun decidaj estas la consumo de akvo kaj la kvanto de sterkaĵoj. Necesas ĉe tio konsideri la consumon de akvo. Ekzemple por la produktado de migdaloj estas bezonata multege da akvo. La ekologia bilanco de migdala lakto ne estas tre bona circa 80% de la monscala productado de venas el la varma, sed seca Californio. Aliflanque soia lacto el biologia productado estas pli bona el ecologia vido. La cultivado de soio postulas malpli da areoi cae da aquo ol migdaloi au riso. Set ancauce tio gravas demandi pri la loco de productado char la plei granda parto de la monscala productado de soio devenas el Brasilo. La consumo de bovina lacto daure estas recomendinda, sed la alternativa ai lactoi povas iomete contribui al pli ecologia sin nutrado.